цей удар і розсік і зібрав його волю. Сум глухих степів і сум його предків до краю вразив душу. Невже ти, ти можеш повірити, що я ворог? Він дивився в очі друга, як у свою душу, чи не викриши з них років їхньої юності, чи не викрише почуття вірності, що єднало їх? що тримав їх. Але на очах Гарматюка, на його чолі, на його зморшках лежали і свої, і чужі тіні. Значить, і в тебе линяє душа, як шкура гадюки, відкусив з болем і ненавистю. Не чіпай зараз моєї душі, без тебе дістається їй ще більш нахмурився Гарматюк. Настіж розчахнулися двері, і Мирослава упала на Данила. Скажи, чого прийшли по тебе? Чого? Гарматюк одвернувся. Та заспокойся, Мирослава. Треба у місто поїхати. Навіть якось зумів посміхнутися їй і покласти руки на коси чи вже війнуть вони колись на нього пахучим дощем. Уночі їхати, заглядає йому в очі, і він ховає їх од неї уночі. Після купала ніч переважає день. Ти не замикай двері, я скоро приїду. Чуєш? Не замикай двері. Справді. Радість одразу висушила її сльози. Та я так чогось налякалась. Несе йому винувату посмішку і поглядом і устами. Та я буду ждати. Жди, кохана. Кожному потрібне чекання жіноче. Поклав руку на її міжпліччя і легенько підштовхнув у сіни. На що він сподівався? Коли на неї зачинились двері, зітхнув і крізь зуби сказав Гарматюку. Ходімо. Зразу ж за хатою броніла і солодко пахла росою гречка. За нею, мов слов'янське військо, щитами на схід стояли соняшники. Вони чекали сонця, і Данило позаздрив їм. Він уже перед собою не бачив сонця. Воно було позад нього. Бавчки зупинились край дороги. Данило потягнувся рукою до соняшника. Його серцевині відпочивав після праці джміль, з його прозорих крилиць стікала місячна роса. Де ж твоя машина? Кусаючи уста, кусаючи душу, з презирством поглянув на вчорашнього друга. У того холодний піт стягував обличчя, на скроні тіпалось і корчилась неспокійна жилка. Машина до твоєї хати поїхала. Мене там шукають. Очікують. Чого ж ти? Не питай. Хіба так думалось? Даниле, скажи, як на духу, ти не знаєш, не догадується, за що тебе. У ворогів писали, різко підказав Данило. Знаю, догадуюся. Справді, ще більше спохмурнів Гарматюк. Ти можеш сказати? А для чого це тобі? Веди вже до того, що чекає на мою душу. Гарматюк зітхнув. Ще встигнемо. Нема куди поспішати. Аби ж можна було на якомусь рентгені просвітити людську душу. То за що? За те, що я не схотів дворушничати ні перед крикливим ступачем, ні перед мовчазною землею. За те, що я хочу, щоб люди з землі їли хліб, а не гризли пучки за те, що не кидаю зерно у мерзлу домовину.